Äh, bester Text auf einem Tonträger, zurück von da, wo der Pfeffer wächst, denn ich flow mega. Nächstes Jahr kennt mein Mamo jeder, so geht das, wir sind die Showstähler. Okay, man, offiziell mit Urkunde, erst kam das Embryo, dann die Geburtsstunde neues Rap-Niveau. Jungs, euer Flow war früher. Mein Homie ist ein Ghostwriter wie ein toter Sprüher. Wie zwei kommen braun gebrannt wie von der Côte d'Azur. Leute sind auf den Sound gespannt, den ich programmiere. Ich bin noch lang nicht ausgebrannt, Mann, ich bin fokussiert. So produktiv verzette ich ein paar Klone hier. Yeah, ein Level, das sie nie erreicht. Die Rapper können nicht glücklich werden, wenn ihr euch mit mir vergleicht. Denn wert so Niveau Raps für uns wie ein schwereloser Zoo tierisch leicht. Ich bin Fan schon seit Tag 1 Ich wollte nie mehr als ein Part sein Nicht weil die Leute dich erkennen, wenn du Texte schreibst Ich war immer schon ein Fan von dem echten Scheiß ah, Ich bin Fan schon seit Tag 1 Ich wollte nie mehr als ein Part sein Ich kam in diese Szene als ein Fan Und heute stehe ich hier mit Sam ohne Kugelschreiber kann ich Kugeln schreiben. Mein Bruder meinte immer, Junge, du bist zu bescheiden. Schon in der Jugendzeit sagte er, wenn du bereit bist, wirst du eines Tages sicher auf die nächste Stufe steigen. Ah, das Glück zu suchen ist ein Fall für sich. Das Stück vom Kuchen ist zwar da, doch kein freier Tisch. Wenn du als kleiner Fisch nur lang genug am Leben bleibst und jedem deine Zähne zeigst, dann kriegen dich die Haie nicht. Die einen feiern dich, die anderen sind blind vor Wut. Es geht nicht immer gut, wenn man die falschen Dinge tut. Wir wollten Frieden, doch wir finden uns im Krieg. Mir ist egal, welches Image hier gerade Beat, ich mach Musik, es geht eins Für die Texte zwei, für den fetten Sound drei Für die Produzenten, die die miesen Bretter bauen Ich hörte Sido und Zabas, Sammy, Bushido und Azad Jeder Beat und jeder Part hat übertrieben geballert Ich danke euch Ich bin Fan schon seit Tag eins ich wollte nie mehr als ein Part sein Nicht weil die Leute dich erkennen, wenn du Texte schreibst Ich war immer schon ein Fan von dem echten Scheiß uh, Ich bin Fan schon seit Tag eins Ich wollte nie mehr mehr als ein Part sein. Ich kam in diese Szene als ein Fan und heute stehe ich hier mit Sam.